a mama i babo ne daju. Samo je pustiš i ona sama rasti. Et! Ne treba je ni podmazivat, niti je treba mm, šminkat, niti je treba frizirat, sama rasti. Eto, kratak odgovor kako ćemo pusti brat. Samo je pustiš, ovako digneš ruke. I ona raste preko noći. Ali babo i mama prave probleme, znači, ne daju, ljuti se. Teško pitanje. Hoće da me obriju, kaže, šta da uradim? Danas ćemo govoriti o prioritetima, ako ište iz predavanja skontaš, eto, to je sam sve da Ako hoćete, ja ne znam, ja nisam čitao ova pitanja, ja zaista se ne osjećam kompetentnim da odgovaram na ta pitanja i tako dalje, ali evo onaj, ne znam šta da uradimo, možda ne bi bilo loše onaj da malo prvo pročitamo, da cenzurišimo, da vidimo ovako duga su pitanja, ili šta ćemo, šta ćemo, ajde recite. Ma lako je odgovoriti da je znat odgovoriti. Pitanje da li je dozvoljeno skraćivati obrve, ne čupati žena, pošto zbog zdravstvenih problema rastu više nego normalne. Allah najbolje zna ako se radi zaista o devijantnoj pojavi, znači islamski učenjaci onaj su dopustili takve slične stvari, ako se radi zaista o devijantnoj pojavi. Kaže, ovdje imamo jedno podugo pitanje, halalte moje pitanje je malo opširno. A, kaže, često vidim sestre da pod nikabom dođu u džamiju, a poslije te iste sestre vidim na ulici ili trgovni trgovini bez nikava. A kada ih upitam zašto nose nikav u džamiji, neke kažu da im to muž traži, a neke govore da im je smeta što se braća zagledaju u njih, da im Allah koji je vaš stav po ovom pitanju? Je li preći ženi da nosi nikav na ulici ili u džamiji? Jer za mene je to ismijavanje sa propisima Islama. Lijepo pitanje. Braćo moja draga, ja sam stava da Allah oprosti, ali ja sam znači stava da generalno ženi je sunnet nositi nikab. Ali isto tako činjenica da je ženi sunnet nositi nikab, Znači, otvara vrata ženi slobodno da žena onog momenta kada želi, evo, sunne bilo koji drugi sunne, da li svaki put klanjamo podivne sunnete i jakšamske sunnete, da li svaki put koristimo mi svak, da li svaki put se osmijemo bratu kojega vidimo, sve sto suneti, stotine suneta ostavljamo, tako i nikad. Nema smetnje da sestra ako smatra da se tada nelagodno osjeća kada krene u džamiju, da stavi nikab, a kada ide na ulicu ne stavi. Iako ja lično smatram da je to nelogično, jer smatram da bi naša braća, onaj osim neka neka braća koja se žele ženiti, ne treba gledati tuđe udate žene, ne gledaju oni žene koji su neudate, ali ona je s ciljem ženitbi. Logično je da žena kada izlazi na ulicu, i ja sam dosta su me puta vraća pitala to pitanje, kaže primjer radi idem na baščaršiju sa ženom, gore je velika koncentracija ljudi, žena bi stavila nikab, ali ga ne nosi inače. Je to dobro? Svakako da je dobro. Bolje da ga stavi jednom nego nikada. Jer je to sunet, neka u praktiku je taj sunet. Tako da je logično, logično je da žena kada izlazi na ulicu gdje je veća koncentracija ljudi, da je tada prioritetnije da stavi nikav. Ali to ne isključuje, ako se žena neugodno osjeća, Uh, onog momenta kada dolazi kod braći koji znaju propise i ako neko gleda u nju, nije to uvažena sestru smijavanje sa vjerom jer je to sunnet, Allah najbolje zna, tako da bilo kada da ga žena stavi, inšala ona je u hajru i ona će biti nagrađena za to što je tada uradila, tako da onaj inšala biznila nema smetnje s tim što ja kažem, moj stav je Prvo, to nije ismjavanje sa vjerom nikako, ni podrazno, ali je logično da žena stavlja takav nikav u slučajevima kada znači, ide na neka veća mjesta gdje su veće koncentracije ljudi. Evo, na ovakvim druženjima veoma rijetko braća mogu vidjeti sestre. Allah vas uputio na pravi put. Kažu savjet za omladinu kako da se ženi. U svakom slučaju, kratko ćemo, iako smatram da je nešto prioritetnije da govorim, ali evo, pošto ima tu par omladinaca, vidim na predavanju, vjerovatno ima tamo i sestara, omladinki, smatram da je e, u današnje vrijeme kao nikada prije velika potreba da braća stupaju u brak. Mi imamo, nažalost, zato što to naslijedi od komunizma, ljudi kao da ne i da je fakao da lađe Đelešanu, pa odgađaju brak pod razno raznim nekim izgovorima. Ovo ne znači treba se oženiti i vodi ženu tamo na Dunav, rasklopi šator i živi sa njom u šatoru. Treba izbjediti neke uvjete, ali to ne trebaju biti neki uvjeti da čovjek čeka da napravi vilu, pa da kupi BMW-a novog, pa da ode tri put tek nakon toga da se ženi. Znači da čovjek obezbijedi neke normalne uvjete i da ako Bog da što prije požuri sa sklapanjem braka, kad kažem što prije, to ne znači da prvu sestru i sve da je treba oženiti. Znači da požuri generalno da stupi u brak kako bi se sačuvao od loših pogleda jer doista je brak u današnjem vremenu naročito ako Allah Đeršanu podari insanu ili suprugu i supruzi ili insana, zaista je brak veliki, znači veliki spas u današnjem vremenu. E imate sad tu nekih savjeta kako tražiti, koga tražiti, koga, koga odabirati. Ja sam o tome držao mnoga predavanja. Generalno je pravilo moje koji sam dosta puta ponavljao, braćo, nemojte žuriti kada već počinite upoznavati osobu. Ovo opet se ne treba shvatiti pogrešno pa da neko 16 mjeseci čata sa sestrom na Facebooku i na kraju se ispostavi ona muško, a on žensko. I tako dalje, jer se on njoj predstavio Fate, ona njemu se predstavila Haso i tako dalje. Znači, ako si već vidio sestru kod nekog brata po preporuci, otiđi nekoliko puta porazgovaraj. Nemoj dovoditi nikoga da klanja 16 sati noćni namaz, nemoj ga dovesti, a da nisi sa njim sjeo nekoliko puta. Razgovor otvara mnoge vizije, mnoge poglede. Da li je osoba, mislim sam otvorio uvod, da li je osoba za vas ili ne. Znači nemojte požu, ja znam slučajeva kroz historiju, brat oženi sestru jednom je vidio ili dva put ili možda tri put i onda kad dovede mačku u kad mačka iskoči, o še šta sam doveo. Znači, braćo moja draga, nemojte, možda ta sestra, ona je za drugog koji će doći, to je za njega hurija ali možda za tebe nije. Ili brat koji je došao da te sestro prosi, možda je on za neku drugu sestru, ne može biti bolji, ali za tebe možda za tvoju prirodu, u smislu za tvoje ponašanje, za tvoje uvjete ne odgovara. I zato nemojte puno požurivati. Rekao sam da me neko pogrešno ne shvati. Ovo ne znači ašikovanje, ovo ne znači dopisivanje, znači da čovjek treba otići na šerijetski način, sa njom se upoznati, otići kod njenog babi, sjediti sa njom u prisustvu njenog brata, pa makar trebalo da odi deset puta i da odi petnaest puta, ali da to bude konstruktivni raz, da ne bude cico, maco, jesti lijepi zubi, jesi naravno narasla, jesi mala, jesi velika i to. To nije konstruktivan razgovor. Ja smatram da je dovoljno 3-4 puta da čovjek odi konstruktivno da vidi da li je ta osoba za njega ili ne. Ali ako kaže, Boga mi še, ne mogu je pročitati, ima šifre žestoke, ne mogu je hakeri prohakovat, otiđi 10 puta dok vidiš, dok šifre ne popusti. Tako da znači nemojte požurivati. Ali isto tako ako vidiš, sjeo si pet puta i vidiš, klanju si istiharu i vidiš da znači ta osoba iza tebe nemoj odugovlačit, znači onaj pokušajte to privoditi kraju. ti ima još auto, dva auta smetaju, znači Peugeot 407 plavi, Bečke tablice 4296 i Opel Vectra Italija E J642PP. Molim vas hitno da se stone jer ima neki Arab se buni. Da Allah oprosti. Imamo ovdje jedno standardno pitanje, je li dozvoljeno ženi od 60 godina ići bez mahrema na hađ? Na to pitanje vam je odgovorio Šej Safet u svojim fetvama. Džumhur Ulemi smatra da žena ne može ići na hađ bez mahrema i to je stav zvanični naših hanefijskog mezheba. To što se kod nas praktikuje bošnjački mezheb, to je nešto drugo. Kaže, selam alikum, skoro sam naišla na sliku ovakvu. Pa sad ima ovako skica. Jedan čovjek, jedna žena, dobro. Jedan čovjek, dvije žene, bolji. Jedan čovjek, tri žene, skoro najbolji. Jedan čovjek, četiri žene, perfekt. <laughs> E, htjela sam da pitam da li jedan čovjek mora imati četiri žene da upotpuni svoj iman skroz. Za mene je to uvrijeda jer ga odgajam jer ja odgajam djecu našu buduću, muđahide, hafize i ostalo, inša moram klanjati, činiti mužu sretnim, je li čovjek musliman može isto biti najsretniji s jednom ženom. Mislim da ovaj diagram, onaj, kako se zove, to je nečije svatanje vjeri, nije, znači obaveza da čovjek ima četiri žene, može biti sretan sa jednom ženom, e, više ženstvo je vezano za potrebe, vezano je za vrijeme, prostor, znači čovjek ako ima mogućnost, ako osjeti potrebu, znači šarijetski je dozvoljeno da se oženi više puta, ali da neko vezuje potpunost imana, kao što se kod nas dosta puta prodaje magla tim nekim sestricama koje tamo dosta vremena provodi na Facebooku, pa je neki ahi i prodaje maglu, sestro u ime Allaha, ako ćeš da upotpuniš iman i ako si prava sunika, ti treba da da se udaš kao druga žena, ostavi bošnjake, ostavi to, onaj to je samo priča za malu djecu. Čovjek može biti potpunog imana i sa jednom ženom svakako, ali znači isto tako to ne negira, e, znači da čovjek se oženi više puta ako ima zatim potrebu. Ja ne bi sad, to je duga tema o višeženstvu na našim prostorima, koliko je to uspješno, koliko nije uspješno, koliko ljudi shvataju e, šta je višeženstvo, da li je višeženstvo samo imati dvije žene i da se zoveš ja sam onaj što imam dvije žene ili je to dva problema dodatna. Ja bi svako ko želi da se oženi drugi put upitao koliko tvoja djeca iz prvog braka znaju Kur'ana, koliko im vremena posvećuješ, koliko si odgojio svoju suprugu, koliko puta obilaziš mamu i babu i punca i punicu, jer sad će ti doći još jedna žena, imat ćeš jednog punca. On nema punca jer on ukrade tu ženu i tako nema punca, nema punci, nema rodbini, nema ničega i mnogo drugih belaja, ali oko hoće da se ženi, da bi to više ženstvo bilo prikazano u najljepšem ruhu islamskom, onda ćeš imati još jednog punca, još jednu punicu, još jednu rodbinu, ženinu, imat ćeš još djeci, imat ćeš još jednu za, ženu za odgajanje, imat ćeš još vremena kom je posvećivati. Ako to sve si shvatio i možeš, vallahi, ja se divim i drago mi je da imamo takvi braći. Zaista mi je drago, znači da neko upotpuni sunet Božijeg poslanika ali u nam na najbolji način, ali da se neko samo izigrava sa čašću naših sestara pa oženi ženu 15 dana tamo nekim tajnim polujavnim brakom i onda nakon 15 dana je šutne onaj, mislim da mnogi, nažalost, imamo lijepi primjera, ali su rijetki, velik broj naših višeženstava nije ispravno svačen i nije opravda ono što se očekuje, jer ja sam ubijeđen da ljudi pristupaju višeženstvu, a nisu svjesni šta je višeženstvo. Znači ja sam mu rekao, ako nisi odgojio svoju prvu ženu i svoju prvu djecu i zakazao si kod mami i kod babi i punca i punici i djeca hoće da budu ekrani zato što i babu nikad ne vidi, Mislim da je dovoljno to insanu zulma i da ne mora sebi još dodatni zulom pravi da dovede još jednu ženu i da ima još kom je zulma činiti. Ali opet ponavljam da mi neko ne izreže ovo iz konteksta, višeženstvo je dozvoljeno, onaj ko ima uvjete, onaj ko ima potrebe. Nažalost, veli broj ljudi ulazi u višeženstvo, ženstva. Ja da ga upitam fikske propise koji proizilazi iz višeženstva... Nikad on to nije imao gdje pročitati jer mi na bosanskom jeziku nemamo ništa napisano o uvjetima više bar koliko je meni poznato. Tako da onaj čovjek koji ima potrebu, ima uvjete, nema nikakve smetnje, znači da se oženi, a veziva to za potpunost imana, to nema nikakve veze. Je li dozvoljeno nositi hlače široke sa tunikom? Je li uopšte dozvoljeno? Je li uopšte dozvoljeno? Koji su propisi nošenja za žene? E, mislim da je ovo pitanje opširno, ali generalno gledanje hlače Allah najbolje zna, žena ako bi lače nosila u kući, pogotovo onaj kako se zove ako cilja time e, uljepšavanje svojom mužu, inšala bizna ne bi trebala da bude problem. Što se tiče iznošenja napolje, kao što je rekao naš Safet Kuzović, može nositi napolje svakako, samo ako preko toga bude jedan veliki džilbab koji ne vidi se ispod njega hlače. je ako nema hlača, onda žena ne smije da izlasi u hlačama, pa makar preko njih bila velika tunika, ali ako već onaj kako se zove, žena je pokrila, stavila mahramu, ako već nosi tuniku, zašto da te hlače ne zamijeni jednom lijepom, onaj širokom suknjom i svi problemi će nestati. Allah najbolje zna, pogotovo vama ovdje na zapadu, naši veliki učenjaci današnjeg doba, kažu da nije uvjet da žena, da bi njen hijab bio validan da mora nositi džilbab. Ja smatram da je najbolje da žena nosi džilbab. Ali isto tako sestra koja je negdje radi, zapošljena, e, djecu, možda se u autu ulagodnije osjeća kada nije u džilbabu, da žena nosi jednu veliku široku tuniku i da dole nosi, nosi jednu dobru široku suknju i gore nosi u propisno obučenu. Ja smatram da je taj hijab potpun i da nema nikakve smetnje, naročito rekli smo ovdje na zapadu, gdje su muslimani nerijetko znači izloženi razno raznim nekim pritiscima iako će tu umanjiti pritisak znači onaj ali svakako ako nema potrebe ipak jedan veliki džilbab koji će znači zaštiti ženu od svih pogleda je kvalitetniji i bolji. Kaže, dok e, nisam bila u islamu, e, sam bila otkrivena i s tim zaradila svoju penziju, je li to halal pare ili ne. Halal pare ne vezuju se nikako za pokrivanje ili otkrivanje ako je insan halal zaradio penziju, ne vezuje se znači uopšte za to da li je period u kojem je žena zarađivala penziju bila pokrivena ili ne. <clears throat> Ima li žena pravo rastati se od muža ako je udara? Žena se nema pravo rastati od muža nikad, ali ima pravo tražiti razvod braka od muža. Udaranje ženi je validan razlog znači da žena sjedni s mužem da razgovara i da mu kaže Znači, udaranje koje nije, znači, braću moja draga, ovi termini su ovdje, znači, nedefinisani. Ja znam šta u većini slučajeva znači ovdje udaranje, to znači da žena bude vreća za boksanje i da, znači, svaki dan broji šljive po glavi. Normalna stvar, kada to šerijat u tom slučaju ne bi dozvolio da žena ima pravo razvod braka, to bi se smatrala, znači, onaj manjkavost pri islamu, a islam nema manjkavosti. Onaj, tako da, ako to prelazi granice onoga što je Islam dozvolio, žena ima pravo u tom slučaju da traži razvoj braka, ali zapamte ovdje, pošto imamo sad razno razne oni dole priče po Bosni, moramo znati, braću moja draga, se žena sama ne može razvesti. Ali hvala Allahu, vjera je potpuna, ima način kako žena može da se razvede od muža, da traži rasta braka. Ako muž odbije da je razvede, razvešće i neko drugi. Ali ne može sama žena, ko što se nama dešava često, ne sad samo vezano za ova neka zadnja dešavanja u Bosni, često se dešava žena kaže, ja sam ošla od muža, ja sam razvedena. Nisi ti razvedena tebe ili će muž razvesti, ako imaš validan razlog, ili to mora neko drugi preuzeti, ali žena sebe ne može nikako razvesti. To, to znači zapamtite, ne, ko što nema opcije da čovjek može ostaviti namaz, nema opcije da se žena može razvesti. Niti žena može ženu udati. Tu nema opcije, to, to zapamtite. Znači u šerijatu žena ne može biti staratelj nikad, niti se može razvesti. Ali vjera je potpuna. To ne znači sjedi i sto godina nek, e, nek te gruha, znači samo šuti. To nije. Znači postoji, na, postoji ispravni, validni načini kako žena da se razvede od muža, ali udaranje žene je znači onaj kako se zove, kako je to prisutno našim podnebljima, je validan razlog da žena kaže mužu ili ćeš nastaviti tako ili ćeš mi dati razlog braka. Šta je sa onom braćom što tjeraju djecu iz džamije sa pitanjem kao što si došao u tim hlačama i tako dalje, sa takvim nebitnim stvarima su otjerana djeca iz džamije, neki idu sada po kafićima. Juče smo govorili na toj temi, braću moja draga, naročito u današnje vrijeme djeci treba tolerisati mnogo toga Hvala svevišnjima Allahu da ta djeca hoće doći kod nas u džamiju, da imaju straha od džamije, da voli džamiju i djeca su uvijek bila djeca, normalno. E, isto tako to ne znači, ajmo mi klanjati, pušćemo djecu da radi šta hoće. Ja smatram da dosta puta stariji zakažu. Ako imamo djecu u džami, rasporećimo u safovima između muškaraca, nismo im dozvoliti da se smiju i tako dalje, ali istiravati samo zato što je djete došlo u nekim hlačama, to je za mene znači više nego smiješna stvar. Šeju Semin je navodio dosta puta u svojim knjigama kako je to na njega ostavilo velikog traga što ga jedne prilike čovjek, on je došao kao malo djete sjeo u prvi saf i došao je neki stari i istjerao ga iz prvog safa kao mala djeca ne mogu u prvi saf. I on je dosta puta poslije kroz fik govori o tim uvijek govorio kada malo dijete koji svjesno zna klanjati ispravno namaz, znači 6, 7, 8 godina i zauzme prvi saf, nema ga pravo niko pomjeriti. On je najpreći da tu kaže ostani. Koliko je, on je to čitav život spominjao i nama su njegovi učenici spominjali, kaže koliko je to njega pogodilo u životu što je taj neki stari dido njega, jer on je znači bio od malena veliki znači ljubitelj i džamije i islama, došao u prvi saf i kaže istjerao ga iz prvog safa i kaže umro je to nije nikad zaboravio. Pogledajte, možeš napraviti nešto što će, što će biti razlogom da taj insan ode u kafanu i da čitav život se više ne vrati u džamiju, a uradio si to na džehlu. Uradio si zato, ću moja draga, pričati o vjeri, davati fet. To je fetva koja je praktičnog primjera. Ne zna šuti. Ako nisi u džamiji efendija ili neko zadužen za riječ, šuti. Može, ako vidiš nešto na nekom i možeš kazati nekom redaru, nekome koji je zadužen, kaži ja mislim da ovo nije dobro da vi to riješite. Ali da svako rješava i da svako bude šef i da svako tumači vjeru, znači možemo napraviti veliki problem. Želim se vratiti za Bosnu, imam kuću završenu, nemam, nemamo duga, imamo dovoljno da možemo ja i žena fino živjeti tamo, a djeca odrasla su i živje, živjela bi u Austriji, ali žena sada neće da ide nazad sa mnom. I kaže, ostaće sa djecom, a ja sam ako hoću mogu ići. A ba ovaj ekstra, bibi, žena ti je šef i to je tu, nema šta više. Fino ti kaži, hoćeš ići, idi, Habibi, hoćeš ostati ovdje, kod mene ostani. Zato što mi tu našu dobrotu neka žene znaju zloupotrijebiti. Dragi moj brate, ti imaš razvod braka u svakom pogledu. Ja neću sad da vam se miješam ovdje u vašu državu i vaše stanje, znači naše sestre nekad shvataju da mora muž živjeti sa sestrom. čovjek ima pravo da razvede ženu, ovo nemoj da neko shvati pogrešno, jer ja, ja znam kako ljudi, kako ljudi pogrešno shvataju pitanja, ali u osnovi čovjek ima pravo da razvede ženu kada hoće. Naravno kada ima velik problem. Ja ženu hoću da idem tu, ti idi ako hoćeš, razligu. Možda mu je još rekla na nekoj sarajevskoj, onaj dole šibicarskoj fori, razligu, idi ba, voz. Ali svakako ovo treba isto ovdje pitanje vratiti na kompromis. Ali ja vidim da je ovdje kompromis da bude po ženinom. To je kompromis. Znači treba razgovarati, treba se pokušati dogovoriti, ali isto tako znači onaj žena treba da uvaži onaj kak se zove mužev, muževu želju. Ja lično smatram da tu treba malo dogovora, treba da to da se nađe neki kompromis, da se ljudi dogovori, ali žena koja nije uslovila mužu, može se desiti jedna opcija u šerijetu da žena se uda i kaže mužu ja se udajem za tebe pod uvjetom da me nećeš iz mog grada nikad voditi. Da me nećeš voditi iz babine kući. Ako ćeš negdje ići u inostranstvo ja ostajem ovdje. Tada je muž obaveza ispuniti taj uvjet. Ali ako je to klasični standardni brak u kojem nema nikakvih uvjeta, žena treba da bude sa svojim mužem. Kaže, ja i žena smo prestali pušiti 95. I tako naša djeca nikada nisu zapalila sa cigarom, ali sada sin 19 pušite hoće i u kući, pa žena mu pusti kad mene nema standardno. A kada, mu, a kada sam tu, samo se svađam oko toga, izbacio bih oboje najradije. <laughs> To su, braćo moja draga, samo naše stvarnosti. Ovo je sve naša stvarnost. Ja sam neki dan čuo za jednu priču jednog finog insana. Čerka mu ide u školu i babo ne zna, ali kaže mama znaš, ja neš da govorim opisu čovjeka kako ne bi shvatili ko je dole iz Bosne. Ugledan insan, fin ili insan i, i, Hanuma je pokrivena i nosi nikav i sve. Čerka ide u neku školu, ona će upisati hor, ali nek babo kaže ne zna, ali mama zna. Čekaj draga moja mama, Šta je tebi cilj? Kako mama može dozvoliti svome sinu da puši u kući? Kad nema babi. Jel to on, jel to on pije vodu? Jel ta cigara njemu halal? Je li to nešto on radi što je dozvoljeno? Znači, ta mama treba da zna da to dijete ubija sebe, ubija i metak, da radi haram. I mama mu amina na njegov haram. Ali sine, kad nema babi, ti taj haram, našljukaj se. Gdje je mama, gdje je odgajateljica, gdje je hadis božjeg poslanika, svi ćete pitani, piti pitanje u svome podaništu, pa će žena piti pitana za svoju djecu. Jer smo jučer citirali hadis gdje Božiji poslanik kaže, kom je god Allah povjeri neko podaništo pa on to pronevjeri, zabranjen mu džennet, hadis su Buhari. Ne mogu da shvatim to, znači samo nam je islam kad je babo, tu nema babe, islam istekom rok upotrebi. Tako da jučer smo spominjali, znači čovjek musliman svoju kuću treba da uredi na način da u kući muslimanskoj ne treba nekom pada na pamet da duhani. Sad imamo drugu metodu, znači izbaciti, ne izbaciti neke stvari, to je znači predaleko čovjek treba da da do znanja ljudima koji dolazi kod njega da je to kuća u kojoj se ne konzumira duhan. Duhan znači ubija zdravlje. Zašto na kutijama cigara sada obavezno svi gdje piše duhan ubija? Jel vi mislite da je to reklama za firme? Duhan ubija. Ima li neka firma da voli staviti na svoj artikl da, da to ubija? Moraju staviti, zato što je to toliko štetno. Duhan, braću moja draga, ubija zdravlje, troši i metak. Na kraj krajeva to je moja privatna kuća, ja u njoj halal stvar mogu zabraniti. Halal stvar. Da dođe neko i hoće da pije vodu, ja mu kažem, izvini, u mene se ta voda ne može pit. Hoćeš privat, hoćeš, nećeš izlaz mi iskući. Kamo li nešto što je haram? Tako da, onaj, Mislim da je to jasno. Imam sina 16 godina, ovo ćemo preskočiti. Pitanje viza, to pitajte Šija Safeta, ja nisam stručan za vize. Mm. nakon Kaže, sin hoće da mi se ženi i ta izabrana već sada u toku zaruke uslovljava da neće da živi sa nama, ocem i majkom. Iako nam je stan prostran i inkomotan, ali ona uslovljava da neće da ima brigu oko nas. Pod staro što se... Tačno je, žena ima pravo ne da uslovi. U osnovi je obaveza da muž, kada čovjeka se ženi, da ima posebnu kuću u kojoj će živjeti njegova žena sa njim, a da u posebnoj kući žive njegovi roditelj To je osnova, tako treba da bude. Ta Hanuma nova koja dolazi, ako odustane od tog uslova i kaže nema veze, ja ću živjeti sa tvojima, to je znači, alhamdulillah, nijamet i može živjeti. Ali joj nije obaveza i ima pravo da mu uvjeti, odnosno ne treba mu ni uvjetovati, to tako treba da bude. E, otac i majka ne trebaju da se ljute zbog toga, Allah najbolje zna, možda je u tome i hajr, znači tako da njeno pravo je validno da traži da živi zasebno. E, njoj, ajde da kažemo sad, ta obaveza, znači onaj pomaganja njima i nepomaganja nije obaveza, ali ima nešto što se u šerijatu zove, znači nešto što, što ne doliči da se ostavi znači taj tvoj muž, ti budući ženi, znači on ima svoje roditelje i svakako tim roditeljima će sigurno kod njega, ajde kažemo, onaj izazvati lijepe, znači osjećaj tako da žena, onaj kak se zove, svakako nije loše da pomogne svome mužu u E, pažnji njegovih roditelja, ali znači da stanuje tu, nije joj obaveza i čak što više ima potpuno pravo da iziskuje od svog muža da stanuju zajedno. Ali ako odustane od tog prava i kaže ja odustajem, živim sa, sa svojima, ja lično, ja lično svim braći Znači, nevezano za ovo pitanje, ja svoj braći koji se ženi kažem ko ima uvjete, poštuj babu i mamu svaki dan im idi. Ali ako imaš uvjete, u posebnoj kući živi ti i tvoja supruga, ako možeš naći u istoj zgradi, na na, na, ali posebna vrata i poseban stan. Jer vjerujte, braćo moja draga, mnogi, mnogi, mnogi, mnogi problemi nastaju u porodicama gdje se živi u zajednici, naročito ako mlada i muž, e, znači su mlađi i u smislu malo više prate islam i šta ja znam neke stvari, dolazi tu do mnogih problema, tako da smatram, onaj, ja sam lično savjetovao mnogu, mnogu braću kada se žele ženti ako mogu to obezbijeti sebi, da će se spasiti mnogih problema, naročito ako su roditelji ono pod navodnim znacima džani koji ne praktikuju vjeru, tada je to skoro vid obavezi. Kaže, imam nijeti ženiti sestru koja završava studije, pa da li ona može da mi uslovi brak pod uslovom da nakon studija ja moram pustiti zaposli i da ona, e, da ona tako ima lični dohodak. To je validan uvjet ako pristaneš na njega ispuni ga. Znači žena koja ne uvjetuje ništa čovjek ima pravo da i kaže ti si moja žena, ja hoću da budeš domaćica i hoću da, da nam odgajaš djecu, ima pravo. Ali ako mu ona prije braka uvjetu i kaže ja hoću kada završim studije da mi pustiš da radim i on kaže može, onda treba da ispuni taj uvjet. Da li je u haremu toku namaza dozvoljeno gledati u kjavu, dozvoljeno gledati u kjavu? Allah nas nagradio svakim dobrom. Nadam se da je onaj blizu namaza, evo, voditelj će nam kazati šta nas čeka dalje. Šejh, džezakallah, hajmu na ovome svemu. E, prije nego što odemo samo pa napomena, ja vas zamolio da ne ostavljate sokove i niti da ih pijete ovdje, da se ne bi prosilo na tepih, jer direktor, ko što sam ja vama naporan, ovaj, malo je i on težak što se tiče toga. Evo sam da ja kažem nešto po tom pitanju. Izvinite što se miješam, braću moja draga, ovo je veliki nijamet i velika blagodat su nam ljudi ustupili ove prostorije. Tako nemojte da se uopšte znači oko toga trebamo ono u smislu kao nešto puno pojašnjavati. Pravilo je ne treba ovdje ništa unositi i završena stvar. Ljudi su nam dali ovakve prostorije koje bi nas možda i koštali, možda na drugom mjestu bi našli tijesno, neadekvatno, družimo se, toplo nam, lijepo nam, imamo svu tehnologiju koja nam je potrebna, imamo parkinge za auta i to što su nam dali je velika blagodat, veliki njemet koji treba cijeniti i ne trebamo sebi sa nekim postupcima zatvoriti vrata za neko sljedeći dolazak našeg šeha Safeta ili nekog drugog, da možemo znači opet sutra ljudima s obrazom doći i reći mi ponovo ovdje da dođemo i da nam ponovo daju zato što smo lijepo se pokazali. Sad možemo jednom napraviti belaj i možemo time sebi zatvoriti mnogo puta vrata, tako da su to stvari, braćo vama, pogotovo vama na zapadu, toliko treba da bude jasne, ko što ne možemo bacati papiriće po putu, ovdje je pravilo ponašanja, ne treba unositi sokove. Mi, Boga mi, u Saudijskoj Arabiji znamo biti u određenim džamijama, sjedimo od sabaha do podnije, čitamo Buhariju, ne smije niko unijeti, a kod njih je to nemoguće izvesti, ali niko ne unese. Kad mi tamo gdje nema nikakvog nereda, moramo ispoštovati ovdje to deset puta lakše. Hvala te na na poslije namaza odmah ovdje da bi što više se ukoristilo šije. Ako šije odmah.